บุ๊กทูยี่สิบเอ็ดนิจูอิจิการสนทนาสองสมอลทอคุนิคุณมาจากไหนคะ出身はどちらですかมาจากบาเซลค่ะเบイゼルです บาเซลอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เบเซルはスイスにありますดิฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณมิลเลอร์ได้ไหมคะ มิวเลอร์氏をご紹介させてくださいเขาเป็นคนต่างชาติ彼は外国人ですเขาพูดได้หลายภาษา 彼は複数の外国語を話します。คุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะここへは初めてですかไม่ใช่ ดิฉันเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วค่ะいいえ、去年来たことがあります。แค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้น ค่ะ。でもわずか一週間でした。 คุณชอบที่นี่ไหมคะこちらは気に入りましたかคนที่นี่ใจดีดิฉันชอบมากค่ะ เอ๋とても人々がとても親切ですและดิฉันก็ชอบทัศนียภาพด้วยค่ะ景色も気に入りましたคุณทำงานอะไรคะ ご職業はดิฉันเป็นนักแปล私は翻訳家です。ดิฉันแปลหนังสือ私は書物の翻訳をしています。คุณมาที่นี่คนเดียวใช่ไหมคะこちらでは一人ですかไม่ใช่ สามีของดิฉันก็มาที่นี่ด้วยค่ะ いいえ、妻、夫も一緒です。และนั่นเป็นลูกทั้งสองคนของดิฉัน。あそこにいるのが私の二人の子供です。